Brasila tenoro brilas en Pollando. Pere de fresha informo de la Pola Ret Radio, ni excias che talenta Brasila tenoro venkis gravan concurson de canto en Pollando. Giesis por ni brasilanoi surpriso, char en Brasilo tiu fieriga ocasajo apena vecis atenton, cae publicidis nur en locae preteioi. Char lirica canto ne estas vaste practicata en nia lando, tial talentuloi in tiu campo generale devas migri en alien landoin por elvolvi sien capabloin. Tia estis la situatio de Mateus Lemi Pompeu, tridechiara brasilano e la Brasila Stato Minas Gerais, nascidinta en la urbo Tres Corações, la sama urbo quia nascidis la mond conata futbalisto Pelé. Trapasinte pluren etapoin, cune cum sesdec tri concurantoi, li farigis championo en la quara internazia concurso Adam Didur por iunae cantistoi en la urbo Bitom en Pollando lia exterordinara vocio estigis laudoin de criticistoi el plurai landoi. Vocio neordinare bella. Li estas vera granda tenoro, char li sonas perfecte cae nature en ciui registroi, forte, senerare, cun treege ege loga vibrado. Mateus comensis sia in studoin en la stata furbo Belo Horizonte, poste en la urbo San Paolo. En la iaro du li translocidis al Valencio en Hispanuio, qui li partoprenas grava in proiectoin cun el starei artistoi de la internazia lirica sceno. Ancao en Italuio ca Germanuio li sin presentis. Canto estas mirinda arto, kiu acompanas la homaron de iarmiloi. Poesio nascigis ligita al gi. Quancam oni cutime distingas inter lirica cae popola au populara canto, tamen citiui estas fratai brancioi de unu sama arto. Foie, shatantoi de canto arto, ne clare conscias pri la differenzoi inter ili. Intensezzo la dirica canto postulas grandan volumon au potenzon de vocio, gi devas atingi la ce estantaron sen microfono, ec se cun accompano de sinfoni orchestro. Por la popola, la microfono permessas sonadon de vocio, simila al tiu de parolo, tutte nature, per reguligo della intensezzo qualito. Por la lirica existas starigita in modeloi, quiuin oni obeas por classigi ciun voc tipon. Por la popola, la concepto pri bona vocio estas flexebla, cae valorigas personan stilon individuan manieron canti. Sonigo de vortoi. En la lirica, strictai reguloi por vortumado – foie faras la el parolon ne natura ca ne facile comprenebla, tiel che oni raitas tordi fonemon favore alla musica sonado. En la popola, vortoi estas el cantatei same ciel oni ilin parolas, por tuia compreno. Amplexo. La lirica canto ofte presentas grandan voce amplexon, en extremae regionoi de la vocio productado, en serciado de virtuosezzo cae tecnico. La popola ofte evitas tro alta in sonoin, cae l'amplexo farigias mal pli granda. Classigo de vocioi. En la lirica oni stricte classigas voc tipoin, soprano, tenoro, cae aliei, cae oni formas repertuaron l'aula concerna classo della cantisto. En la popola repertuaro libere formigias lau persona gusto, gravas nur la individua inclino la originalezzo della vocio. Liberezzo improvisato. Lirica canto devas esti fidela alla intenso della componisto, cae oni respectas la detalain indicoin de la partituro. Popola canto emas al novigado, al surpriso, al reinvento de la interpretado, al improvisado.